أربعة أربعة اقرأ اقرأ أوكو أوكو واحد واحد أين بيت المدرس؟ أين بيت المدرس؟ نرددر أورتمنين إيفي نرددر أورتمنين إيفي هو بعيد هو بعيد أو أزاكتر أو أزاكتر اثنان اثنان القرآن Kitabullahi. El-Kur'anu kitabullahi. Kur'an Allah'ın kitabıdır. Kur'an Allah'ın kitabıdır. Selâse. Selâse. El-Ka'betu beytullahi. El-Ka'betu beytullahi. Kabe Allah'ın evidir. Kabe Allah'ın evidir. Erba'a. Erba'a. Muhammedun Resulullahi. Muhammedun Resulullahi Muhammed Allah'ın elçisidir. Muhammed Allah'ın elçisidir Sallallahu aleyhi ve sellem. sallallahu aleyhi ve sellem. خمسة Hamsa خرج المدرس من غرفة المدير Haracel müderrisu min gurfetil müdiri. Öğretmen müdürün odasından çıktı. Öğretmen müdürün odasından çıktı. Sitte. Sitte. Hâzâ beytu Hamid'in. Hâzâ beytu Hamid'in. Bu Hamid'in evidir. Bu Hamid'in evidir. Ve zâlike beytu Halid'in. Ve zâlike beytu Halid'in. Halid. Ve şu Halid'in evidir. Ve şu Halid'in evidir. Seb'a. Seb'a. İbnu Ammar'in طالب İbn Ammar'in dalibun. Ammar'ın oğlu e, bir öğrencidir. Ammar'ın oğlu bir öğrencidir. وابن ياسر تاجر Ve ibn Yasir'in tacirun. ve Yasir'in oğlu bir tüccardır. Ve Yasir'in oğlu bir tüccardır. ثمانية Semaniye. بيت المدرس بعيد Beytül müderrisi ba'idun. Öğretmenin evi uzaktır. Öğretmenin evi uzaktır. Ve beytut taciri karibun. Ve beytut taciri karibun. Ve tüccarın evi yakındır. Ve tüccarın evi yakındır. Tis'a. Tis'a. Hâzâ miftâhus seyyârati. Hâzâ miftâhus seyyârati. Bu arabanın anahtarıdır. Bu arabanın anahtarıdır. Eyne miftahul beyti? Eyne miftahul beyti? Nerededir evin anahtarı? Nerededir evin anahtarı? Aşara. Aşara. Men ente ya veledu? Men ente ya veledu? Kimsin sen ey çocuk? Kimsin sen ey çocuk? Ana İbnu Abbasin. Ana İbnu Abbasin. Ben Abbas'ın oğluyum. Ben Abbas'ın oğluyum. Ve ibnu men huwa. Ve ibnu men huve. Ve kimin oğludur o? Ve kimin oğludur o? Huve ibnu Halid'in. Huve ibnu Halid'in. O Halid'in oğludur. O Halid'in oğludur. Eyne mescidu Resulillahi. Eyne mescidu Resulillahi. Eyne mescidu Resulillahi. Eyne mescidi Resulullah. Eyne mescidu Resulillahi. Eyne mescidu Resulillahi. Nerededir Allah'ın elçisinin mescidi? Nerededir Allah'ın elçisinin mescidi? Huve fil medinetil munevvereti. Huve fil medinetil munevvereti. O Medine-i Münevvere'dedir. O Medine-i Münevvere'dedir. Bintu Hamidin fil medreseti. Bintu Hamidin fil medreseti. Hamid'in kızı okuldadır. Hamid'in kızı okuldadır. Ve bintu Muhammedin fil camiati. Ve bintu Muhammedin fil camiati. Ve bintu Muhammedin fil camiati. Ve bintu Muhammedin fil camiati ve Muhammed'in kızı üniversitededir. Ve Muhammed'in kızı üniversitededir. İsmul müderrisi Sa'idun. İsmul müderrisi Sa'idun. Öğretmenin ismi Said'dir. Öğretmenin ismi Said'dir. Ve ismul mühendisi Halidun. Ve ismul mühendisi Halidun. Ve mühendisin ismi Halit'tir. Ve mühendisin ismi Halit'tir. Ammut talibi ganiyun. Ammut talibi ganiyun. Öğrencinin amcası zengindir. Öğrencinin amcası zengindir. Babul mescidi meftuhun. Babul mescidi meftuhun. Mescidin kapısı açıktır. Mescidin kapısı açıktır. Ve babul medreseti muğlakun. Ve babul medreseti muğlakun. Ve okulun kapısı kapalıdır. Ve okulun kapısı kapalıdır. خال حامد فقير خال حامد فقير حامد ضيس فقيردر حامد ضيس فقيردر سيارة عباس في الشارع سيارة عباس في الشارع عباسن عرباس جدددر عباسن عرباس جدددر ابن من أنت؟ İbnu men ente. Kimin oğlusun sen? Kimin oğlusun sen? Ana ibnul muderrisi. Ana ibnul muderrisi. Ben öğretmenin oğluyum. Ben öğretmenin oğluyum. Eynel kelbu. Eynel kelbu. Nerededir köpek? Nerededir köpek? Huwa tahtes seyyarati. Huwa tahtes seyyarati. O arabanın altındadır. O arabanın altındadır.